Be, animareko plazera, behar ginduzke olako agatxaldiak <laughs> usuago, e, eskual kantuaren e, agatsaldia zen hemen egun, eta hanbeste jende ikustia garaziko Eliza Mokuru betia, eta, bon, nik uste dut, e, Jo Marisek zinez hori merexi zuen ikusten delarik zelanak egin dituen egizon horrek. Haintzina, kanpotik gina eta hanbeste e, zuzendaritza lan, musikari bezala, erakasle bezala, bon, agitzekoa da, eta zinez merezitia zien olako agatsalde bat ukaitia, eta gero, e, biztan dena, zinez eh, denak untsa izan dira beraz kalitatezko e, eh, agatsalde batzen ere, horre plazer egiten du, ba, bazen kantua, bazen musika, gero txiki batzu ere ukan ditugu, adibidez klarineta joile biziki honak, jintzauskigunak orkestratik, eta gero ikasle handiak zirenak ere, eta konservatorioan, beraz hor, ne uste, bazen denetarik, eta abez batzak eta kantuak, eta bon, zinez, uh, eh, biziki memento edera, plazer egiten du, holako, holako memento pasatzia. Canta sacra zak euskalduna, kanta zak ire herria. Kanta zak euskalduna, ire aberria. Maialen egota bere, unata etorri zira donian egara Jo Mariz mil esker kantaldirat, zergatik nolaz? Nolaz, be, norbaitek deitu nahu, eta, ta aipatu daut eh, be, konzertu hori, omenaldi hori, eta eh, ba, zergatik ez, e, ba, betidanik ezagutzen dugu jor lana, eh, nitipitik hasi nintzen ezpela taldearekin, kor, aurkoruarekin, benen bat ziren bi aurkoru ipajaldean, iguzki lore eta ezpela <laughs> momentu batez, eta beraz guk ezagutzen ginuen uh, iguzkil loreren uh, kasiko eta beraz jor marri lana, noski? Eta zu eh, koro buruzagietan ere eramailetan baitzira, zer gantzin ezak eh, jo marizetaz ze koro eramailea da zure iduriko? Be, hainitz lan egin du, hainitz harmonizazioak egin ditu, eh, horrek du sortzen aberastasun handi bat, eh? egia jaiteko, hainitz eh, talde desbernitan eta proposatu ditu bere, eh, jakinak eta eta benola ez eskertu, eh, eh? eta momentu batez ere kurutzatu gira zen saiki emengo garaziko taldeak sekatzen zuten piskat, se, berak sekatzen zuen jo marrizek sekatzen zuen piskat lan laguntzaile bat eta tortzen nintzen, hola, noiztenka eta hori ere ginen, beraz uh, ara, uh, uste dut ere segurtatu duela ere segida nun baitzikik beraz, uh, ez da gaizki. Gure mendizelaiak bakezko diauzitan etxe suri gorriak Gure ikurin bandera plazak askoetan herritarrak kantuz ostatuta Horra Kampo alde joan egunetan Kantazak euskalduna Kantazak ere herria Kantazak euskalduna Ire aberria Kantazak euskalduna Kantazak ere herria Kantazak euskalduna Nire Agnes Pagolaren kantuak partizionetan eman ditu berriki eh, Jo Marisek eta Agnes bera hantzen frango hunkia kantaldi hortaz. Jo Maris zautu nik uh, famaz aspaldian mainan, jo laundunu musikatzen ene kantiak, kantu zomaitu den, eh? eta errespetu handia hau ditzen horrendako, baitakit uh, ez dela nornai, du musika erotik, eta bon, e, eh, zer handa zaket. Eskuara ez zakin bati ustia zure kantien musikatziat, konfiantza osoan? Eh, ba, ni basani zertako biskat, berdintzaut. Eta emaitza ona? Ba, ba, zuzen. horren dako musika, musika da. Musika baitu beregiak eta nik zitun zautzen apantziaik denak, eta erdiak ez. Da horrek kasia du hori, eta horrean konfiantza indakot, profesional bati. Profesionala da, azkenean hori. Ofiziokoa, ofiziokoa. Eta gainera, bai, publikatua dira, publikatuak eta orduan. Ah, jo Mariz, eh, noi da. Eh, izan dugun gizon ahonditaik bat da musika aldetik. Musikari entesatzen mali bada. Eh? Eta eh? musika eta kantia eta hori guziak beharrezkoa dira, bakizu, dakizu bezala. hori gabe herria hilada. da. osazu korona, nahi ginuke bilakatu, zure aguziek elgarrikin osatua. Gure bitantez mundu unta, bizi zaitezen gure baita, eskerronezko otoitz bat, Ala, kantiruki taldea, hemen, ba, osiek ere biztan dena parte hartu duzila erran bezain fite, ze karri da Jo Marisek, zieri? Be, jo Marisekin jadanik uh, eh, ikasidu lana egiten. Uri zaila, zaila izan guretako, vokaliz horiek ez ginen eh, bate egiten eta arekin ikasidugu, eta beharrik, zenda lagundu gitu hainitz. Lagundu eh, serioski oitia, zentaz beti kalakana eginen, eh, eh antrenatzen egin laik, behaz eh, bera jinda eta pausatu gira eh, berden bezala kantu zartzeko. Besteik musikalki, besteik ere ekarri dauzie, harmonizazioan eta lan handia ekarri duz hori diketaldeari? Ba, ba, lan handi bat egindu harrikin, eh? Behi, uh, iruak ginen, uh, eta bon, laguntu gitu, eta harmonizioak egiten, eta arekin hainitz ikasi dugu. Zenta, gu eh, bakarrik egiten ginen lehenik, eta arekin, eta arekin ikasi dugu hainitz. Eta entzutia beste hori ere uh, ikasi dugu berekin, ez dakit eh, nola egan behar den, mainan hori uh, ere etzen, et, hori besteri, besteari uh, eh, entzutia. Ba, gero, gizon, eh, gizon goxoa da. Gizon izigarri goxoa. Eta plazera handiarekin, eh, biltzen ginen, ergarrekin. Zisten horiek, guai, jean esker da, alere, karri dauzie stilo bat edo? Edo ez baita ezpada, lagun? Ba, bazuen bere estiloa, eta gure estiloa ere. Horretan, atxeman dugu, egizu, bila, bien artian zerbait eta, Ara. bon, azteko gaur eh, hemen plazer bat ziendako? Ah, hori da. Ah. Eiten uh... dauzie, hola, Elisa bete-betia? Biotzeko eh, gizon baita. Ordeon, gu gaur kantu iten dugu gure ikin. Ara, arendako. Eta mil esker jo. eta Jo Marisek Ému, très ému, très émotionné. Je crois que je ne pourrais pas vivre sans la musique. C'est toujours quelque chose. Et mon esprit est en train de, tout le temps de, voguer dans, dans la musique.